Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fakharaja ala qaumihi min almihrab فأوحى إليهم أن سبحوه ان سبحوا بكره وعشيا فخرج على قوم خرج بمعنى طلع كما اللي بسم سبحانه وتعالى كتلك سوره القصص ايه 79 خصوص قارون فخرج على قومه في زينه akawatokea watu na pambo lake na mali yake na watumwa wake fakharaja aliyetoka hapa ni nabi zakaria alayhisalam fakharaja ala qaumihi nabi zakaria alayhisalam alikuwa ana mihrab au ana musalla akifanya swala zake hasa special na ndipo hapo hapo alomuomba Mola wake nidaan khafia dua ya siri yeye na Mola wake katika mahali pa ibada yake pasiri na hapo hapo ndipo Mwenyezi Mungu alipoitakabali dua yake na hapo hapo ndipo alipomtuma Jibril alayhi salam fakharaja ala qaumihi yeye ni nabii zama zake na kama nabii ndiye aliyeongoza swala ya jamaa ya jumuiya kama ilivyokuwa mtume swalla sallam katika uhai wake fakharaja ala qaumihi akatoka ili awaswalishe jamaa zake watu wake swala ya jamaa akatoka min almihrab nimesema almihrab ni almusalla na imeitwa mihraban li'annahu yuharibu ash-shaytana biluzumihi kule kukaa mahali peke yako ukafanya ibada siri wewe na Mola wako huwa wewe wapigana vita na shetani Sio utoke. Ukae barazani kama vile Ramadhani tunavyofanya dere tuteze keram. Keram halionekani ila msimu wa Ramadhani. Utaambia ah napoteza wakati na time. Lakini kebu kama msikitini atakushawishi toka nenda kuna hili kuna lile na hii almihrab mushtaqun min almahrabu ay yuharibu ta'aba kukaa kiamu leili kisimamo kirefu huwa wewe washindana na uchofu na kuchoka na waja wema hasa mitume na manabii ya bani Israel walikuwa kuwa nao mihrabu zao speciali kwa wao kama nabii Daud alayhi salam katika aya 21 surati Sad asema wala ataka nabaul khasmi al-mihrab na je imekufikia habari ya wagombanao waliokuwa kigombana wakataka uamuzi na hukumu kwa nabii Daud wakaparaga kwenye mihrabu yake sisi leo majumba yetu tuna sitting room tuna dining room tuna siju nini tuna nini tuna nini je wewe una mahali maalumu pako wewe ulipokutenga wewe kuswali qiyamu layli una mahali private wewe na Mola wako una rumu una kipembe mahali mpaweka tohara pasafi nikiinuka mimi na swali hapa je twasoma Qur'ani ndani ya majumba yetu ama ni magofu kama alivyosema Mtume sala sallam na ikiwa ni hivyo kwa nini tusitete kwa nini tusiingie ukorofi kwenye majumba yetu hamna nuru ya Qur'ani wala ya swala fakaraja ala qaumihi min almihrabi fa auha ilayhim ay au ma'a ilayhim akashiria jana tulikoma pale tuliposema kuwa aliomba alama sign ya mwanzo wa bishara hii akaambiwa sign atashindwa kusema na watu bila kuwa ni mgonjwa au ulemavu wa ugugu hapa ni tayari alama ishajitokeza akawa hawezi tena kusema means of communication tulisema jana illa ramza sign language lugha ya ishara hapa pana faida mwanadamu si kamili wakati mwingine tuna afya wakati mwingine tuugua wakati mwingine tuugua mpaka tushindwa kutekeleza ibada yetu ya swala kwa kusimama pia kwenye ibada ya swala kuna kushiria katika hadithi iliyopokewa na Daruqutni an Ali radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yusalli almaridhu qa'iman in istata'a mtu mgonjwa ugonjwa hafifu akiweza kuswali kwa sima, kusimama na aswali kwa sababu kusimama katika swala ni rukni ni nguzo lakini kwa mwenye kuweza fa in lam yastati salla qa'idan huwezi kuswali kwa kusimama utaswali kwa kukaa fa in lam yastati an yasjuda fa awma bi ra'sihi hawezi kusujudu ankaa hivi atashiria kwa kichwa chake sasa kuna kushiria kwenye kurukuu na kuna kushiria kwenye kusujudu asema waja'ala sujudahu akhfadha min ruku'ihi kusujudu kwake kushiria kwake kutakuwa chini zaidi kuliko kurukuu kurukuu atakuwa hivi na kusujudu chini zaidi muradi swala madamu una conscious unafahamu zako swala haiepukiki huwezi kwa kukaa kwa kulala kwa ubavu huwezi kwa kubavu kwa kingalingali huwezi hata kingalingali mwili wote umparalyze lakini unafahamu mato utashiria swala ni ibada muhimu sana uko nyumbani uko safarini utaswali masafa ya kasri imepita utakusuru utaunganisha kwenye amani kwenye vita kuna swala ya hofu utaswali muradhi swala ni kitaban maukuta ni faradhi iliyokewa nyakati maalumu kwa hali zote madamu unafahamu na una conscious hii ni faida kwa hii fa au maa ilayhim kushiria fa auha ilayhim qala mujahid kataba lahum fil ardi aliandika kwenye ardhi kuna mchanga akaandika yale maagizo kwenye nini kwenye mchanga kwa sababu hawezi kuzungumza kufikisha ujumbe imma kwa sign language ama nini ama kuandika na hii ni dalili kwa ishara husimama makamu ya kauli kwa yule ambaye hawezi kusema hata bubu bubu tukimuoza kuna njia mbili imma kwa sign language fulani fulani ni eh, mimi na kuoza kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu ah, mpaka mwisho eh nimekubali kwa kitwa haya nimekuoza fulani binti fulani akafanya hivi kwa sign language itakuwa nini ishapita pia ikiwa jua kuandika kwa kuandika na hii ni rai Imam Malik na Shafi'i anna al akhras idha kataba at-talaqa biyadihi lazimahu bubu akaandika kwenye barua fulani fulani fulani nimemwacha mke wangu fulani fulani fulani tarehe fulani fulani fulani talaka moja ishapita talaka si lazima nini kutamka fauha ilaihim ansabbihuhu bukratan ansabbihu bukratan wa ashiya katika surati al-imran aya 41 wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar hapo utaona nabii zakaria alayhisalam awalingania watu wake washirikiane na yeye kwa ishara kwa sababu ulimi wake kaanahu kana mahbusa lisani kana kwamba ulimi umefungwa usizungumze atakashirikiane na wao katika nini lishukrillahi wamshukuru Mwenyezi Mungu kwa bishara aliyopewa kwa miujiza kuwa atapata mtoto hali ya kuwa yeye ni mzee mkongwe na mkewe ni tasa ansabihu at ni at wamtakase Mwenyezi Mungu na hii tasbih au kusema subhanallah husemwa kwa kila la ajabu ndio katika safari ya Isra na Mi'raj aya ya kwanza suratul Isra subhanalladhi asra bi'abdi safari ya kimuujiza imeanza na tamko la nini subhana kwa hiyo kuzaliwa huyo mtoto kimuujiza pia Nabii Zakaria alayhi salam awaambia watu wake wamsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bukratan wa ashia bukratan ay awwalun nahari mwanzo wa mchana wa ashia akhirahu na mwisho wa mchana muradi tawiqu an-nahara bitasbih bidayatan wa nihayatan mchana unapoanza subhanallah na tasbihi kwa wingi ukikoma subhanallah na tasbihi kwa wingi ya yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al sabia hii khitab imeelekezwa kwa Yahya na mazungumzo ya mibura kutoka muhawara conversation kati ya Jibril alayhi salam na nani na Zakaria alayhi salam ndio yale mazungumzo ya nyuma yote lugha na ulinganizi waelekezwa kwa nabii Yahya alayhi salam na pia waelekezwa kwa umma kugura huku ni kukubwa kutoka bishara na bishara na alama na alama ina maana mimba imeanza katika tumbo la nani la mama tahamaka azungumziwa yeye bimaana kumepita muda mpaka amekuwa ni mtu wa kusuluhia au kijana wa kusuluhia kuzungumza naye na ya hii ni ibtidau dhikri fadhaili Yahya aya hii yaanza kutaja fadhila na ubora wa nabii Yahya alayhi salam ya Yahya khudhil kitaba ichukue au chukua kitabu kitabu hapa ni Taurati hakuna kingine kwa sababu lam yakun yahya kitabun munazzalun alayhi yeye ni nabii si rasul hakushikishiwa kitabu kipya kwa kitabu ni kilichomtangulia naye ni kitabu gani Taurati aliyoshukishiwa Nabii Musa alayhi salam ya Yahya khudhil kitabu hapa al-akhdh kuchukua ni musta'ar li tafahumi wa tadabbur kitafakari kizingatie na hii ndio kwa lugha ya Kiarabu mtu anaweza kusema akhadtu al-ilma an fulan mimi nimepata elimu kwa nani lakini kwa lugha akhadtu mwalimu wako ya Yahya khudhil kitaba biquwa hii kuwa kilugha ni nguvu lakini kuwa hapa ni kuwa maanawiya وهي العزيمه والثبات ukikishika ukikitukua ukikifahamu ukikielewa shikamana nacho kuwa na msimamo kifanyie kazi ya Yahya khudhil kitaba bi biquwa hii quwa ina harfu ba hii ni ba'u lilmulabasati ay akhdan mulabisan lithabati ala alkitabi ay ala alamali bihi wa hamli alummati ala itiba'ihi kukichukua kwa nguvu muradi wake kitabu hichi ukifahamu ukielewe ukifanyie kazi na ukilinganie umma wakitekeleze ya yahya khudhil kitaba biquwwat wa atainahu alhukma sabiya alhukma ay alfahma walilma waljidda waliqbala ala alkhairi hi hukma busara ya kufahamu Taurati akampa elimu akampa bidii na ijtihadi ya kufanya khairi tena swabia hali ya kuwa yeye ni saghirun hadathun lam yablughu huluma mtoto mdogo ambaye hajabaleghe ndio nikasema aya hii ni mwanzo wa aya zinazoeleza fadhila za nani za nabii Yahya alayhi salam kwa nini kwa sababu almas'ala لأن المسألة عطاء من الله hili swala si swala la kwa yeye ankwenda kasoma la la la la hili ni swala la tunu na kipaji aliopewa na nani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo Nabii Yahya alayhi salam jaa mubakkiran nuzji wadhakai yafuqu aqranihi akawa Nabii Yahya alayhi salam amepevuka na amekuwa mapema na akawa na akili iliyowazidi na iliyowapita sana marika zake kana kwamba ukimweka yeye na age wake mazungumzo yake yako wapi na wale yako wapi wayasbiqu zamanahu akawa kana kwamba yuko ahead ya time yake yale ayajuao yeye ni muhali kwa mtoto wa kawaida kuyajua qala ma'marun tupigiwa mfano katika athar namna alivyowapita marika zake qala sibyanu li yahya bin zakaria idhhab bina nal'ab mtoto mdogo na huu ni age watoto fanya nini wacheza wakamba tuna tukacheze tusikie jawabu yake faqala ma lillaibi khuliqna hatukuumbwa kwa sababu ya kucheza ngalia kupevuka kwake ngalia zakaa akili yake na ufahamu wake ulivyowapita wale ambao ni marika zake kwa umri wahananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya nabii Yahya ni tumu na ni muujiza aliyopewa nabii Zakaria ambaye ni mzee mkongwe na mke tata ajuza kwa lugha ya kileo nabii Zakaria na mjukuu wake ndio tunavyosema na yeye anakuambia ah anza adui wake kwa nini adui wake kwa sababu ile age gap ni kubwa generation gap ni kubwa yule kama babu ashindwa kumlea kama inavyotakaniwa kwa hiyo nabii Yahya yuja duniani hali ya wazee wake wawili ni wakongwe na kama mtoto mchanga ahitaji huruma ahitaji mapenzi lakini miili ya wazazi wake imezeeka unamwambia roho yataka lakini mwili hawezi tena hata zile mbio sio zile za zamani mwenyewe afanya mifupa yake kama ni kama kitagaa kilicho kilichokauka ili kufidia hiyo na kujaza hilo pengo ahitaji mwalimu ahitaji mlezi wa hananan alhanan ni ashafaka huruma mapenzi ataipata wapi elimu atafunzwa na nani malezi atapewa na nani min ladunna ay min indina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyesimamia jukumu hilo ndio hananan min ladunna wa zakatan wa zakatan ina wau ya atfi bimaana hii hanan na hii zaka hii ni maatufu ala ma qablahu ay a'tainahu zakatan na zaka ay taharatan min adnari dhunubi wal maasi Mungu pia alimpa utahara wa kusafika na madhambi na machafu wakana taqiya na alikuwa ni mcha Mungu ai mumtasilan li awamiri rabbi ni mwenye kutekeleza amri za Mola wake azza wa jalla wabarran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya wabarran ai huwa fa'ilul birri kathiran mwingi wa kutenda wema amepewa huruma akapewa utohara na kutakasika na madhambi tuendelee na zile fadhila za Nabii Yahya akafanywa ni mchaji Mungu wabarram biwalidayhi ai ja'alnahu kathira albirri biwalidayhi na tulimfanya awe mwingi wa wema kwa wazazi wake wawili ambao ni wazee wahitaji kutendewa wema hapa pana haja tuwe na kisimamo tujiulize je sisi tuko wapi na kuwatendea wema wazazi wetu wawili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Isra aya 22 asema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana na Mola wako ameamrisha mwanzo simwabudu yoyote ila yeye simshirikishe na chochote wa bil walidaini ihsana na wazazi wawili muwatende wema leo kesi zimezidi watu kuwakosea wazazi wao tunaambiwa usiwambia tauf ankuita ankutuma unchoka kweli sema ah. tumekatazwa je si tuwaambia tuwaambia mangapi wazazi wetu haitoshi mtabuda ah, buda fake sumbua mama bana mimi kila nikiingia hapa wewe e, mbona hakukuambia haku wamsumbua walia usiku akakubadilisha nepi akakupa maziwa akakulea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha rabbi fi ridha alwalidi wa sakati rabbi fi sakati alwalid ukitaka kumridhisha Mwenyezi Mungu mridhishe mzazi wako na kati ya wazazi wawili mama ana daraja tatu sahaba muuliza mtume sallam ayu nasi ahaqu bihusni sahabati ummuk mamako akasema kisha nani mamako kisha sema nani mamako baada daraja tatu kisha nani babako na ghadhabu na hasira za Mwenyezi Mungu ziko katika kuwaudhi wazazi wako ukitaka Mungu ukafirikie muudhi mzazi wako na hakuna madhambi na hakuna madhambi Ambapo Mwenyezi Mungu yuwapatiliza kwa haraka kama mtu kumkosea mzazi wake utalipwa hapo hapa na mimi hili ninaliona kwa macho yangu na jirani yangu jarusu jirani muovu 1990s Mungu alikokuwa amemweka na mamake yuko hai na yeye mzee bwana huyu akimpiga mamake kwa ukanda tukitoka na majirani tukimnasihi oh aniulia wanangu kisirani mkorofi ala leo mko mkorofi subhanallah mwaka huu 2017 bwana huyo huyo kabla ramadhani kwa miezi miwili wapigwa na mtoto wake na yumshikia kisu yumshikia koo apige kelele jirani atani wa tofauti ya miaka kumi tu malipo ni wapi dunia akhera nini hisabu wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran aljabbar almustakhifu bihuquqi an-nas jabari ni yule ambaye anyakuwa na adhulumu haki za watu waona Mungu ankupa kifua ankupa nguvu ankupa afya hakuna lolote ankupa influence ankupa mali utanipeleka wapi wewe polisi nao hapa mkononi eh kuna na Mungu asokuwa na wake ana nani na Mungu utamweza jabbaran asiya al-asiyu hii ni mubalagha ya shiddatul isyani mtu mwenye kuasi sana asi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfanya Nabii Yahya kuwa ni mwema kwa wazazi wake wawili hakuwa jabari mwenye wa wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya hii salam muradi wake huna salamun allahi alayhi kama katika surati yasin aya 58 salamun qaulan min hi salamu yatoka kwa nani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasa maana ya asalamu nini asalamu huwa al-amnu amani nunga tutolea salamu alaykum wa rahmatullahi asala amani ya Mwenyezi Mungu na rehema yake na baraka yake iwe juu yenu nyinyi wa salamu alayhi amani ya Mwenyezi Mungu juu yake yatoka kwa Mwenyezi Mungu imshukie yeye na hii yatadhammanu amna min adhabillahi ukiona amani ya Mwenyezi Mungu una vitu viwili mwanzo wasalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu pili wadhafari biridhahu utapata radhi za Mwenyezi Mungu ndio lengo la mu'min ni kutaka radhi za nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi tuwafunga tuwajizuia kula kunwa kani maskini tuna pesa sisi tunazo au kuna mtu tusimamia atuandama kila mahali usile kila ukila kushika kwa nguvu yuko tumfanya kwa nini kwa kutaka radhi za nani Mwenyezi Mungu azawajali na hakuna kufaulu na hakuna zawadi kubwa waweza kuipata au aweza kupata mja kama huridhiwa na nani na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni upeo wa mafanikio kwa Mola wako yuradhi na wewe ndio maswahaba tusema radhiallahu anhum ushafaulu wewe ukipata radhi za Mwenyezi Mungu wewe ushafaulu wa na alayhi yauma ulida wa yauma yamutu wa yauma yub'athu hivi ni vituo vitatu muhimu katika maisha ya mwanadamu muhimu sana yauma ulida siku aliyozaliwa hii yaum ni mutlaqu zamani alwaqi'i fi tilka alahwali hii ni zile zama yauma ulida kwa nini Mwenyezi Mungu ahusishe siku aliyozaliwa ni amani gani hii ndiyo amezaliwa kimiujiza alobeba mimba ni mwanamke tasa mume wake kizere kikongwe amesalimika na ulimi ah si mtoto wake yule si mtoto halali yule mkuaje mzao eh ansalimika na ulimi wa nani wa watu hakuna lopinga hakuna lotia walakini kila mmoja anasema hii ni biashara kutoka kwa Mwenyezi Mungu na miujiza ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa yauma yamutu Nabii Yahya alayhi salam aliuliwa na mtu akiuliwa amekufa nani shahidi na kufa shahid si kufa ashahada tu'tihi hayatan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi bal ahya'un 'inda rabbihim wana haya wana uhai tena uhai huu ni uhai abadia washahidi hafi ndo amani wa yauma yub'athu hayya na siku atakapofufuliwa hisabu vitabu vitakavyotolewa atakuwa ni amani bimaana atakuwa ni wenye kufuzu kwa kuingia peponi wasalamun alayhi yauma ulida wa yauma yamutu wa yawma yub'athu hayya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma